ku munsi wa kabiri igenekerezo na gatanu ukwezi k'umunani mwaka n'ibihumbi na mirongo ibiri n'umwanya kubashikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru dukurikira inama nshingamateka yakoranye kuri uyu wa kabiri hariya ku mugwa mukuru wa politiki gitega kugira ngo hashyirweho indongozi zishasha muri urwo rwego emmanuel sinzohagera yatowe mu ya bujumbura umutu ava mu bwambwe sende devudede akaba ariwe yatowe kugira ngo arongore urwo rwego bamwe abanyagihugu ah, bo ku mutumba rumotomoto ni muri komine gihanga intara ya bubanza badindutse bugarije ibiro by'amatora hamwe n'ibiro bya komine biyamiriza ibyavuye mu matora y'abakuru b'imitumba yabaye kuri uyu wa mbere bamwe mu banyagihugu bo mu Mazone ya musaga na kanyosha ku mabarabara ya kabiri rya gatatu n'irya kane ariko hakogwa ibikorwa byo gusanura amabarabara barashima ibyo bikorwa abajeje intwaro cyo kimwe n'abanyagihugu bagasaba ko ibyo bikorwa nyaruka kugira ngo imvura izotasure byamaze guhera tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu ido n'ido ni mu kanya iri kwimana mbwa bw'ibyuma sangwa ikaze sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가리로 ndetse kuba ikaze muri makuru duhera mu kisata cha politike inama nkenguzamateka yakoranye kuri uyu wa kabiri Emmanuel Sinzohagera umuhutu yatowe mu ntara ya bujumbura akaba yatoye kuba umukuru w'inama nkenguzamateka ikegera cyiwe cha mbere akaba ari sipesi karitasi barikanuye umutukazi yatowe mu ntara ya gitega shimirimana siriyake umututsi yatowe mu ntara ya ruyigi akaba ikegera cya kabiri abo bose bose bakaba bava mu bwambwe CNDD-FDD hari kuri uyu wa kabiri mu um, ntara ya Gitega inama nkinguzamateka irongowe n'urusha imyaka abandi ni nkuru tubaza mugenzi wacu Arctic Babushi ibikorwa by'inama nkenguzamateka byo kuri uwa kabiri byari byerekeye gutora abazogira ibiro by'ubwo rwego ni ukuvuga umukuru w'ibiro by'ibyegera by'iwe bibiri ibyo bikorwa byo gutora byari birongowe n'usumba imyaka abandi nje kuri sansuma jean bosco yabwiye daniel bashemeza yatowe ibubanza mu mugambwe senere ko batamwemerera kwitoza kuko umugambwe wiwe utarungitse ikete ryemeza ko bashaka ko ajya mu bitoza emmanuel sinzohagera umuhutu yatowe mu ntara ya Bujumbura akaba yatowe kuba umukuru w'inama nkenguzamateka ku majwi mirongo itatu n'umunani umwe akaba atacu yabivuze ko Space Caritas je bayikanuye umuhutukazi yatowe mu ntara ya Gitega yatowe kuba icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkinguzamateka nayo nshimira imana Siriyake umututsi yatowe mu ruyigi yatowe kuba icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkinguzamateka bose bakaba bava mu mugambwe CNDD FDD umukuru w'inama nkinguzamateka mushasha akaba yasavye abakenguzamateka gukorera mu runani kandi yaciye abisikanya n'uwahora arongoye urwo rwego iyo nama nkenguzamateka ikaba yatanguye gukorana kuva kuwa wa cumi n'umunani myandagaro umwaka hakaba haremejwe amategeko agiye kubagenga igitega arituruka vabushi radiyo isanganiro ahateka vuba bushi tugushimire tukiri mu gisata politike nyene abantu barenga ijana bo ku mutumba rumotomoto muri komine gihanga intara ya Bubanza bazindutse bugariza ibiro by'amatora hamwe n'ibiro bya komine gihanga biyamiriza ibyavuye mu matora y'abajenama b'imitumba yabaye kuri uyu wa mbere mbere yuko ipolisi kibasubiza inyuma cyane wa komine gihanga yabasabye ko kwitura umugwi w'intara utunganya amatora narigi byavuyemwo bitaraja ku mugaragaro space es que mañana. Kuva isaha cumi n'imwe mu gatondo k'uyu wa kabiri abo banyagihugu bo ku mutumba Rumotomoto muri komine Gihanga barenga nk'ijana bagizwe n'abagabo abagore n'abana bari bamaze gutororokana mu ibarabara baca bagenda bagana umugwa mukuru wa komine abatunze ku kazi bashikiyeho rimwe abo banyagihugu bashitse bugariza ibiro byigenga bijejwe amatora muri komine Gihanga hamwe n'ibiro bya komine bavuga ko batemera ibyavuye mu matora y'abajenama bo ku mutumba yabaye kuri uyu wa mbere bakidoga bavuga ko badatahura igituma amajwi yaharuwe mu gice kimwe co mu kigwati cy’amahoro mu kagwema hategeranye namba n'uwo mutumba wa rumotomoto yagiye guharurirwayo bica bitera amakenga abo banyagihugu bavuga ko badatahura igituma hashizweho ibiro vy'amatora bitahahora aho mu kigwati c'amahoro imbere y'uko abapolisi babasubiza inyuma musitanteri wa komine gihanga yabasabye ko ivy'imigumuko bireka bagaheza bakandikira ibiro by’amatora ku rwego rw'i w'intara bagashyikiriza ibibazo bafise leopold ndayisaba akanamenyesha ko kuba amajwi yabonetse hagati ya transversale ya kabiri n'iya gatatu mu kigwati cy'amahoro yaharuriwe ku mutumba wa rumotomoto ngo nibisanzwe kuko ngo nagacimbiri k'uwo mutumba esperance barutwa nayo arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rwa komine asigura ko atategeko na rimwe barenze mu gushira ibiro by’amatora aho mu kigwati cy’amahoro space caritas kabanyana gihanga anda hajya isanganiro harakoze mugenzi wacu sipesi katasi kabanyana mu bijyanye n'ubutungane munyororo w'imyaka itanu n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi ijana y'amarundi nibyo bihano bihejejwe gukatigwa nyamiramabi yahoze igejwe amatohoza muri komini sare nsabindemyi Elias hamwe na sentare igejwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta kuri uyu wa kabiri akaba yagiriwe n'icyaha cyo kwaka igiturire nyine ane kuburana akaba ah, yamenyesheje ko agiye kunguruza urubanza isanganiro inama isumba ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'ibiri amakuru tubateguriye rabandanya mu bijyanye n'imibano abanyagihugu bo mu mazone ya musaga n'akanyosha ariko hasanurwa amabarabara ari ku rya kabiri rya gatatu n'irya kane muri zone musaga hamwe n'ibarabara rihuza eh, zone kinanira n'akanyosha Eh, ku barabara rya cumi na kabiri barashima ibyo bikorwa abajejwe intwaro bagasaba nabo nyine ko ibyo bikorwa byo bandanya bigahera kare kugira ngo imvura idogwe ayo mabarabara yaheze gukogwa jamari mayonga yahishikiye abanyagihugu twayaze baba bo muri zone ya Musaga canke zone Kanyosha bavuga ko ibikorwa byo kubaka kijambere mu mabarabara bizobafasha kutabandanya bategwa n'amazi canke ivyondo vyari bibangamiye mu gihe imvura yaguye ritarakogwa yari rimeze nabi cane n'abene gihugu barababatswa n'iryo barabara yahajya kuri duze kuri 12 ariko ubu bariko bararikora no kuri biranezereza bene gihugu cane tugomba ko muri duhereza neza imvura niyatangura kugwa no kuri amazi azarengana neza ntihaze ingorane nimwe kuri nka twebwe bene gihugu turanezerewe cyane turashimye uwo mugambi leta iri kiradukorera cyane dushima n'iterambere rifatiye ku marabara yari yarononekaye kiri dushimira n'uyu mugambi wa leta iri mu gusanura amabarabara dufate n'irya rumonge ririmo duhere mu gisagara ca Bujumbura biravyo tubishima ko tugenda dusubiza hose aba n'abanyagihugu bo ku Musaga bavuga ko byari byaratebye ubu bagiye kuruhuka ibyondo byora vyibonekeza mu mabarabara imvura yaguye ahubwo bari baradutebeje turirindira inyigisho ku munsi turi ko turarigenda muzoguma turyohewe mu bajeje intwaro twaganiriye bose bagashima ibyo bikorwa vyo gusubiramwo amabarabara kubakwa kijambere mpawe n'imana Emmanuel arongoye quartier Musama iri muri zone ya Kanyosha barabonye ko umugambi watevye mugabo umugambi abanyagihugu bacatangura kuyidoga ariko umugambi umaze gushika abanyagihugu bose barashima kandi umugambi wo gusanura amabarabara kuvuga ibarabara rihuza 7e avenue gica muri quartier Musama rigaca rihuza n'ibarabara ry'icumi na kabiri riri mu kinanira abanyagihugu umugambi umaze gutangura barashimye cyane bashima ko abo tubaza bose bavuga ko bimeze neza abo banyagihugu cyo kimwe n'abarongoye amakartier muri izo zone yaba Musaga canke ya Kanyosha bose bagasaba yuko ibikorwa byo kubaka kijambere amabarabara byorangira vuba imvura itarasubira kugwa Jamarima yunga nawe tugukengurukire ubutunzi bw'amashirahamwe leta ifisemo mutahe ngo nibwifashe neza muri rusangi bishyikirizwa n'icegera curongoye ikigo kijejwe gukurikiranira amashirahamwe ya leta skepe mu mfunyapfunyo tasise nkundimana atanga akarorero k'ishirahamwe na tele aho umwaka wa 2014 ushiri umwaka wa 2018 yari rifise ideni rirenga miliyoni ijana na cumi na zitatu akamenyesha ko amadeni n'ibikoresho ibikoresho bishaje biri mu bituma ubutunzi bw'ayo mashyirahamwe butifata neza tumukurikire kuri mikoro mugenzi wacu Vestine Butoyi muri rusangi tuyavye amashyirahamwe ya leta menshi arafise ibibazo bikurikira ni ukuvuga hariho ibibazo bijanye n'ingene ayo mashyirahamwe aba akora ingene abayarongoye bayatunganya mu kugira ngo bashobore gukurikiza amategeko ayo mashyirahamwe agenderako hari ibindi bibazo bikomeye cyane bijyanye n'ibikoresho amashirahamwe menshi afise ibikoresho usanga bishaje cyane hariho amashirahamwe amwamwe yandi kubera ico twita la liberalisation ya secteur usanga eh, iryo shirahamwe rikoreramwo no kuvuga ko haba hararekuriwe abigenga gukorera muri ubwo rwego ugaca usanga rero haca haba ikibazo cy'icyo twita konkiranse ni ukuvuga ko uca usanga amashyirahamwe y'abikorera ibyabo arusha cyane rwose gukora neza amashyirahamwe ya leta kubera imvu zitandukanye iyo konkiranse ni ukuvuga ko uca usanga amashyirahamwe ya leta atahurumbirwa cyane cyo kimwe n'amashyirahamwe y'abo bantu bikorera utwabo kubera imvu zitandukanye izo mvu zitandukanye ni nk'izihe zotuma amashyirahamwe ya leta adahurumbirwa nk'amashyirahamwe y'abigenga uriko uratunga gutunganya ishyirahamwe icyo nokwita nka manajima y'ishyirahamwe rya leta n'ishyirahamwe ry'abikorera utwabo usanga bitameze cyo kimwe ishyirahamwe e, ry'abikorera utwabo riroroherwa cyane rwose mu gufata ingingo kubera ko uko amategeko ameze mu ishyirahamwe rya leta kugira ngo ingingo zishobore gufatwa usanga bitwara igihe kirekire bigaca no mu nzego nyinshi birakunda gutuma amashyirahamwe ya leta atoroherwa cyo kimwe n'amashyirahamwe y'abikorera utwabo hariho n'ibindi rero usanga novuga ko mu mashirahamwe ya leta nk'ikibazo novuga ko ibintu bakora bimeze nka caractère sociale no kuvugana ibintu umengo aho kurondera inyungu gusa ico twokwita ro profit maximum kujya kubikorera utwiwe hari igihe uco usanga mu byerekeye amashyirahamwe ya leta harimo n'ibintu umengo no gufasha hariho rero nibyerekeye amadeni y'umurengera cyane cyane mu mashirahamwe ya leta hariho n'igihe mu baheraniye usanga harimo n'inzego za leta nyene turavye ibiharuro twagiye dukora nko kuva mu bihumbi bibiri na cumi 2014 gushika mu na cumi n'umunani hose twarabonye ko iryo shyirahamwe amadeni yaryo yagiye aba menshi cyane gushikaho tuyashize mu mamiliyoni y'amafaranga y'u Burundi yaramaze kuba ijana na cumi na bitatu n'amajana umunani na cumi ariko leta si ukuvuga ngo iraherana burundu mugabo hari igihe usanga haheze igihe kinini cyane amashyirahamwe ariko arishyuza uburyo gutuma ashobora gukora bagize consommation ntibayirihe ni ukuvuga hari ikintu bagukoreye hama ntukibarihe bica bibagora cyane ingene bashobora kubandanya bakora none kugira ngo ayo mashyirahamwe ya leta ashobore kwinjiza umwimbu uboneka mu kigega cya leta hari hakwiye gukorwa iki amashyirahamwe ya leta yari akwiye gufasha kubombora ikigega cya leta icari gikwiye gukogwa hariho ibyo vyerekeye management no kuvuga ingene ayo mashira asanzwe arongowe birasaba yuko boza bararaba ibintu biba vyarononekaye ama ekipe yabo ibikoresho byabo biba vyarononekaye kugira babisubirize vuba mu bijyanye n'ibidukikije abadandaza umwanyi n'ibiri mu macupa bitabora bategerezwa gukora bafise umutima wo igihugu iruhande y'inyungu zabo boshyira imbere inyungu z'igihugu bishyikirizwa n'umushyirangajwi w'ibidukikije Deogide rurema mu nama yagiranye n'abakora hamwe n'abadandaza umwanya n'amacupa bitabora bamwe mu bafise amahinguriro y'umwanya bubora basaba leta kugwanya bimwe biboneka yinjira ry'umwanya butabora bwa bwaba ari ubuca mu binywabi canke ibitekeye ibindi ibidandazo bitekeye byinjira mu Burundi tumukurikira kwinjiza amasashe n'iyindi mifuko ihinguwe mu tumwanya byaragabanutse biva ku biro ibihumbi ijana na mirongo indwi nicenda amajana icyenda na mirongo itandatu n'itanu muri mukakaro bibiri na cumi nicenda bishika ku biro ibihumbi mirongo umunani na bibiri n'amajana abiri na mirongo umunani na bibiri muri mukakaro bibiri na mirongo ibiri ni ukuvuga igabanuka ringana n'iby'ijana mirongo icyenda n'icenda n'ibice icenda ku ijana mu bihingurwamwo ubumwanya urugero rw'ibyinjizwa rwaragabanutse naho nyine bimwe kuva ku biro imiliyoni zibiri ibihumbi amajana na mirongo ine na bitatu n'amajana umunani na mirongo icenda na kimwe kuva mu kwezi kwa myandagaro bibiri na cumi n'umunani gushika mu kwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'icenda inyuma y'ishigwa mu ngiro ry'itegeko gushika ku biro ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani na bine n'amajana ane na mirongo umunani na bine kuva mu kwezi kw'icenda bibiri na cumi n'icenda gushika mu kwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni ukuvuga byagabanutse ku rungana ibice mirongo itandatu na bitatu n'uduce umunani ku ijana igitigiri cy'amacupa n'udukopo bikozwe mu tumwanya byinjijwe byaragabanutse nabyo nyine biva ku biro umuriyoni n'ibihumbi atatu na mirongo ine na bine kuva mu kwezi kwa myandagaro ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu kwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda inyuma y'ishigwaho ry'itegeko gushika ku biro miliyoni na cumi na bitanu n'ijana na mirongo indwi na bitatu kuva mu kwezi kw'indwi bibiri na cumi n'icenda gushika mu kwezi kw'indwi bibiri na mirongo ibiri ni ukuvuga ku rugero rwagabanutse ku rugero rw'ibice mirongo itatu n'umunani kw'ijana buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu umukenyezi yibungenge akwiye gusuzumisha imbanyi yiwe hakiri kare akongera agakurikiza impanuro ahabwa na muganga muganga Deogratias Ntukamadina yanonosoye ukuvura ibyo bakenyezi avuga ko ibyo bifasha umuganga kubona ikibazo kare umukenyezi afise kugira ngo bagitorere umuti uwo muhinga nyene avuga ko n'abaforoma nabo nyene babwirizwa gukurikiranira ku mwanya ku mwanya umuvyeyi ageze kwibaruka ngo bishite bagasama kubyara umubyeyi ashobora kuhasiga ubuzima aho muco iyo umukenyezi yibungenze ngo ategerezwa gukoresha ibipimo byose bisabwa kandi ku mwanya wavyo ganga demokarasi sinuka amazina yanonosoye kuvura iby'abakenyezi amenyesha ko ibyo bifasha umukenyezi kwibaruka neza bikamufasha no kwirinda ingorane yogira ariko ari cya mbere gihambaye cyane ni uko uwo mukenyezi yaramutse yibungenze yoza gukurikiranisha imbanyi yiwe bakareba ko nta kibazo gihari bwa mbere ko atangwara afise umukenyezi yo uhava igira ingaruka mbi kuri mbanya afise ubwa kabiri karaba ko ukuntu azibaruka cyo gituma bavuze bati muri uwo mugambi wo kugabanya iby'abakenyezi bapfa bashyizeho imvyo yo kuja kwivuza ku buntu bafise imbanyi ibipimo akabigera kuri gusa kugira ngo bagabanye ntihagire kwitwaza ngo yabuze uburyo hanyuma ibindi navyo hariho benshi bakivuga ngo abavyeyi ba kera ngo babibakira muhira nta kibazo bigera bagira ngo nanjye nzovyara neza na hano guma muhira ugasanga kumbura iyo mbanyi yiwe ifise ikibazo sico kimwe nizo zinda z'abandi bikenewe kora hani impanuro ati wewe uzoje kubarukira ku bitaro bikuru kubera yabaca baja kuri ya ma centre de santé najya nasize rero bashobora kugira habi ingorane abaforoma nabone ngo barafise ibyo bategerezwa gukora kugira umukenyezi ari karibaruka ntagire ikibazo muri uwo mwanya eka nyuma yo kwibaruka urabona bajya baforoma akazi nibo bakurikirana cyane cyane henshi nibo bakurikirana umubyeyi ariko aribaruka hariho amategeko ateze gukurikiza urukaratasi babuzuza kugira berekane tumukenyezi yatanguye ibise byo kuvyara izi saha byagumye bigenda uko nyuma y'isaha byagumye bigenda uko barazi ukuntu bavyuza bakabona bati eh none kumvye yagumye ari ngaha kuri iki giharura atigeze yongereza ngo turone kwiterwa ciwe cuguruka ubwo ni hari ikibazo ubwo se umwana munini byanse kwamanuka ubwo ntakitse ubwo sibise bidakwiye ubwo si ikindi kibazo kumbura amagufa yiwe ntiyegeranye ntibyanse ko arengana nibyo rero kenshi barahaba icyo gihe kugira ngo bamenye ukuntu agira ati ubu harageze ko tumurika ku muganga mukuru bamugire sezariyene baca bitorera inshuro n'ingoga hazaraba ingorane n'ahandi iyo baretse ca itereko cikanyura ku mwana atarengana kubera ikibazo kumbure c'amagufa yegene canke indi ngorane canke arakitse canke ameze gute hama cikanyura kera kirapasura hariho ngo n'imiti yongerereza amaraso abakenyezi bancane cane abafise make ikibazo ngo nuko hariho abanka gufata iyo miti umukenyezi atwaye imbanyi amaraso yiwe kenshi n'iwacu basanzwe batafungura neza wasanga afite amaraso make atwaye imbanyi acaba make no kurusha ko iyo nda irakeneye nayo baca bayasangira ari babiri kandi ukundi kuri kumwana akura nuko akenera menshi rero ugasanga bisaba ko eh, uwo mukenyezi afungura abishoboye turatuba babihanura ko afungura ibintu bishobora kumuzanira amaraso ubu ariko ku bitaro hose najya babakurikirana ku mavuriro matoyi barafite utunini babaha twukongereza amaraso byo gufungura nabyo barahanura ngo amata inyama ikirimwa cyane cyane amata arimwo kiyacunyunyu ca fere mugabo si bose bashobora kuzironka ariko two tunini badufashe tugana make cyane turabafasha amaraso akaduga ntagabanuke bikazobafasha bageze kwibaruka umuhinga amenyesha kuva hagiyeho umugambi wo kwibaruka ku buntu igitigiri cy'abakenyezi bapfa bari kubaribaruka cyagabanutse ugereranije no mu myaka yahera aho ngubu bari munsi y'abakenyezi amajana ane kare bashika igihumbi ku bana ibihumbi ijana bavutse onera umuco n'umutumire wawe murakenuye akaba ngaha dusozera no makuru ariko imbere yaho reka ndabutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize inama nkenguzamateka yakoranye kuri uyu wa kabiri hariya ku mugwa umukuru wa politiki gitega kugira ngo hashyirweho indongozi zishasha muri urwo rwego Emmanuel Sinzohagera yatowe mu ntara ya Bujumbura umutava mugambwe SNDD-FDD akaba ari we yatoye kugira ngo arongore inama nkenguzamateka ni bamwe mu banyagihugu kumutumba rumoto moto rumotomoto muri komine Gihanga mu ntara y'Ubanza bazindutse bugarije ibiro by'amatora hamwe n'ibiro bya komine biyamirija ibyavuye matora y'abakuru b'imitumba yabaye kuri uyu wa mbere na bamwe mu banyagihugu bo mu mazone ya musaga na kanyosha ku mabarabara ya kabiri ya gatatu n'irya kane